g g Sem querer acabei me envolvendo. Seu sorriso, seu corpo moreno. Coração de malandro é de gelo, mas com o teu fogo acabou derretendo. Chega tarde, vai embora cedo. Nunca fala o que tá querendo. Teu mistério é um caso sério, o silêncio dá medo. Menina. som que me deu o tom dessa melodia. Menina, mó brisa. Quando vi chapei, eu me apaixonei, ela me vicia. Ah, ah, é na nossa picadilha que elas pagam pau. Elas estão falando aí que nós é mundial. Mas você não liga pra essas coisas se eu lanço um hit, você vem com a popa. Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vai. Rebolando, rebolando, rebolando, vem me xingando até de manhã. Eu me viciei no seu bumbum tantão. Menina, inspira. Sua voz é o som que me deu o tom dessa melodia. Menina, mó brisa. Quando vi chapei, eu me apaixonei, ela me vicia. Hey, ho, E ela chegou brisa, menina provoca, fascina, me inspira, compor outra rima. Nós dois na neblina, me excita, me instiga. Adoro quando vem por cima, girl. Menina, inspira. Sua voz é o som que me deu o tom dessa melodia. Menina, mó brisa. Quando vi chapei, eu me apaixonei, ela me vicia dias, milhões de poesias, mil problemas e só um fino pra dois fumar Fechada comigo, ela desista comigo, ela me ama, porque sempre faço ela gozar. Eu quero gostar de alguém mesmo sem se encontrar o coração que vê o essencial, que é invisível ao olhar certeza. Pra sua beleza eu não ligo, corpo com curva vale menos que olhos cheios de brilho. Eu você. Dois filhos e um skunk, bolei na blanca. Teve que hoje nós vai viajar. Deixei mais duas camisinhas na estante. Tesão tá grande, não sei se vou me controlar. Tô tentando ser legal, romântico, educado, mas é foda. Tenta não pensar em sexo ao seu lado. É mesmo se não der bola pra frente, tu ainda vai ouvir falar de mim. MC é Lana Valente.